Baby, each the company. Oh. It's time I got that song played on the radio station. Radio Contact, c'est radio. Radio Contact. Smart Station. Votre radio. Yeah. Let's go, baby. YTV. Oh boy. Big Ali. ta gueule si tu ne chantes pas. Oh, oh, Et si le faux on crie comme Big Ali Chut, Tu pourrais te faire mêler dans la petite allée. Big Black M, ramène les mecs, mais ah, les Mick Miller, mais laissez là-bas les petites mineurs. Oh my god, faut que je bosse encore, je suis pas une star, j'ai pas mes disques d'or. On me dit Dadju, June, on jamais, tu dors, j'ai pensé à le fou, je dormirai quand je serai. Wait a minute, man, hold back, let me hold that. YT hack, I got the phone back, everybody knows that. Hey boy, keep it tight, boy, night flight, boy, dad you, won't you come sing some On comme la drogue, il est tout dans bleu. Pas le temps pour toi, la Je rappe avec la tête de tous les haineux dans mon putain de viseur Oui je sais je fous la haine au rien comme l'autre la freezer Dealer que nos 11 ils tournent pas sur 10 Bizarre Que Joey Star me répond pas sur Twitter Swag champ, watch you stand Fresh like Jays in a poppy plant Ain't no way you can stop the camp Action man, fans raving red De Paname jusqu'au Square. T-R-Y, Black, tu connais. C'est complet pour ce soir. Big Bigali, Fit, Watibé. Impossible de s'asseoir. Il est 16h. Radio Contact. On y va, on commence Allez, on y va, attention, j'appuie sur les boutons. Voilà, <laughs> c'est ah, bon. machine euh, Est-ce qu'au deuxième étage, on peut envoyer le son, s'il vous plaît <laughs> Mise à jour activée. Are you ready for this Oh c'est bon, hein, 16h pile poil, je n'ai pas commencé une minute avant, hein, une minute après. Ça, c'est certain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle journée à l'écoute de Radio Contact. Content de vous retrouver, évidemment. Euh, avec vous euh, jusqu'à 20h, c'est Thibault, Lucille, Nathan, et puis... Euh, David. merci, hein, merci beaucoup, merci les amis. on sent que c'est très naturel en plus. C'est joli cette petite marinière. Merci Thibaut. Eh sympa, c'est pour me fondre dans le décor il disait ça parce qu'il a une nouvelle chemise, hein, Thibaut, aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah, on va parler look. Euh. Non, non, pas tout de suite. Hein. on va pas, on va pas s'attarder là-dessus. Euh, bien, on parlera des Belges, des Belges qui sont apparemment très très grands, euh, les deuxièmes plus grands au monde même. C'est ah, c'est bizarre parce qu'on n'est pas très représentatif de ce classement. On verra tout à l'heure. Garder ou pas ces bracelets de festival. Eh ben, ah. franchement c'est déconseillé et on vous dira pourquoi tout à l'heure. Alors euh, de la nourriture imprimée en trois dimensions, eh bien c'est ce que propose un restaurant et puis euh, évidemment Ibiza à l'honneur. Ah on y sera dans moins de euh, quatre jours. Alors tout le monde commence à, à, s'intéresser à ce projet ici. Hein. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va le faire Avec qui Pourquoi Combien mais bah, écoutez, ça va être un truc de dingue. Ça c'est ce qu'on vous ah promet. On a eu les maisons 10 il n'y a pas plus tard Qui y a trois minutes là en nous disant qu'il allait avoir énormément de DJ qui allait passer par la maison. On a tout ce qu'il faut. On a hein. préparé les bouées, les piscines, les cocktails, <laughs> euh, la bonne humeur qui nous caractérise. C'est des mois et des mois de préparation, faut le savoir. Hein. Donc résultat, on est au top et ce sera rien que pour vous. Bon côté euh, Télé Thibault. On parlera de, Beyoncé euh, qui est en tête des nominations MTV Video Music Awards. On parlera également, on parlera également de, Prison Break <laughs> et puis on parlera de la série préférée de Lucille, Les Feux de l'amour. Ah bien, ouais, bien. Eh, c'est bien. Hier on est Gérard Rolls, avant ça on avait Michel Drucker, c'est parfait. Thibaut euh, euh, restera fidèle à ce qu'il est. Alors, Nathan, les <laughs> euh, réseaux sociaux. les nouvelles photos justement du tournage de Prison Break sont hein, sur Facebook, David Antoine ah, sur radiocontact.be. Et puis, donnez-nous votre avis. Hein. Est-ce que vous, vous gardez vos bracelets festival, puisqu'on en parlera dans quelques minutes Si vous avez également des photos, je sais qu'il y en a qui aiment bien en. Ah oui, les collectionnent. Des dizaines, des dizaines. Ben voilà, balancez-nous tout ça sur Facebook. David Antoine, on reste connecté. Et également sur Snap, on est présent. Côté musique, eh bien, Broken Back. Et là, tout de suite, c'est Sia et Sean Paul pour Chip Trill sur Radio Contact. Soyez les bienvenus. Up with it, girl. Rock with it. it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup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 let the beat just take control. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, It's summertime. Radio Contact. Happy summer to contact. I make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never taught you many things that I should. There words are on my lips, time to tell you the truth. I make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I'm never tired I'm anything that I say. The words are on my lips Time to tell you the truth I've been on the road Now coming home to my own town This pretty smile, this pretty face Think I'm the happiest man I've been on the road Now coming home to my own town This pretty smile, this pretty face Think I'm the pain in your eyes, the chance in your heart. gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, please come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. Whenever you hit the ground. pain in your eyes, the chains in your heart. Gonna break it with my arms. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Oui, avec vous sur Radio Contact évidemment jusque attends, on sera donc jusque vendredi hein, sur Radio Contact après <laughs> bah, on sera Ibiza, toujours sur Radio Contact évidemment. Euh, et puis ah bah, la rentrée hein. Et on y sera vite, hein, les gars. le, mois de juillet, il est déjà presque fini. Hein. ça, va vite. Ah, ah, vous avez signé votre contrat pour la rentrée mais ah, par mais il est bah, tacite, non J'ai un contrat toutes les semaines. Donc... Euh. Ah, ah, oui, c'est ça. Bah, c'est reconduit de manière tacite. Hein, voilà. Bah, écoute, je sais pas. Moi, je. Voilà, je... Je, je, pourrais euh, quitter euh, Radio Contact pour aller travailler dans une friterie. Je... <laughs> voilà, c'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment plus. Hein. Bah vous le savez. Hein. Ah bon, avant ça, on va quand même se remémorer ce qui s'est passé hier. <laughs> Euh, dans la mise à jour, on a découvert que le lait de cafard était l'aliment du futur. ouais, dégueulasse. Ah bah ouais. On a appris qu'il valait mieux boire la tasse euh, vous savez, boire la tasse euh, dans la mer plutôt que dans la piscine. Et on vous a offert une chance de partir une semaine avec nous et vos amis dans la Villa Radio Contact à Ibiza. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. Est-ce qu'il vaut mieux boire une tasse à la piscine pas une tasse à café, hein, boire la tasse, euh, ou euh, à la mer. Bah, tu peux, alors aussi bien, tu, peux, on en parlait hier, on peut faire pipi dans la, dans la piscine. Autant tu peux aussi te moucher, hein, pour certains. Tu vois, c'est parfois il y a des filaments blancs qu'on ah, voit. c'est ce c'est ce que tu nous disais. Ce qui est dégueulasse, c'est pas le pipi. Tu disais, c'est plutôt les molars. Plutôt les molars. C'est quand on as un, c'est ouais, c'est pas, pas propre. pas, Surtout si c'est pas le tien. Ça. <laughs> exactement le moins pire reste boire l'eau de mer, puisqu'en fait, bah, évidemment, ok, le sel nous déshydrate, mais dans la piscine, il y a du chlore, et surtout du chlore mélangé à de l'urine. Et c'est ce cocktail qui est, euh, qui, est nocif. on suit en fait les péripéties de, Nabila, de, Thomas, le fameux. C'est une rediffusion, hein. C'est une rediffusion. Bah oui, mais c'est une première en Belgique. Ah ok, d'accord. Bah, Ça aurait été bien qu'on en parle hier, vu que ça a commencé hier. Oui, mais hier on parlait de Secret Story, il y avait beaucoup de choses. Ah ouais, bah, bien sûr. Ok, très bien. Bah, il bah, y aura plus grand chose à la rentrée, t'inquiète pas. Et puis, euh, <laughs> Oui, allô. Allô. Oui. Est-ce que je parle bien à une certaine euh, Laurie. Laurie, qui habite Fléron. Fléron. <laughs> Laurie tu fais partie. Ah, exactement, tu fais partie des 10 sélectionnés. On va parler du, lait de chèvre. Bon, d'accord, ok, pas mal. Hein. Il y a des, fromages qui sont faits à base de lait de chèvre. Hein. Bah oui. Le, quel fromage Le chavroux euh, le chavreau entre autres, hein, euh, du fromage de chèvre. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà. Non, c'est une petite question piège, mais tu as bien répondu. Ah Attends, hein. ah oui, eh ben, il ben, y en a un autre qu'on connaissait pas, David, c'est le lait de cafard. <laughs> Un lait trois fois plus énergétique que les autres. On vous souhaite une très très belle soirée. Ce sera avec Valentino hein, qui prend le René, euh, relais pardon, dans un instant. René. Ouais, qui, prend, qui prend René, euh, qui vont faire. voilà. C'est qui, qui René C'était le. René Lataupe. ah, bah ouais. ouais, voilà, c'était René. Bah, voilà, Valentino et René Lataupe, ce sera jusqu'à minuit sur Radio Contact. <laughs> Retour au live. Voici la suite et ce sera avec Mickey. Mickey qui sera peut-être avec nous à Ibiza. c'est confirmé. D'accord, très bien. Bah, il sera avec nous. Alors, ce sera It's My Man. On aime beaucoup ce morceau. Belle fin de journée. Tout va bien sur Radio Contact et j'espère partout ailleurs. 10 euros Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique Ouais Disponible partout en Belgique Mais oui 10 euros par mois Je sais, c'est dingue C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be. Ah, oh, les vacances, ne plus penser à rien. Ouais, enfin, faudrait pas tomber en panne comme l'année passée. Hein. Bon, c'est pas grave. Oui, pas grave, pas grave. Ça dépend parce que... <laughs> Avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et si vous tombez en panne et que votre voiture ne peut être réparée, Touring vous en prête une jusqu'à 15 jours. Oh, remettez les cigales alors Plus d'infos au 0800 24 024. Offre soumise à condition.

mommy, small guitars, sugar daddy, lullabies, sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the silver turn to gold. on est content d'être avec vous hein, jusqu'à 20h. Vous le savez, comme tous les jours, c'est 16-20, la mise à jour euh, qui euh, vous update, hein, ce que vous avez peut-être euh, raté sur les réseaux sociaux ou ailleurs encore. Eh bien, on vous fait cette mise à jour. Alors, il paraît, d'après une étude, que les Belges sont très grands. Ah à tel point qu'ils sont deuxièmes dans le classement mondial. Mondial. Et moi, les hommes. Ah, les ah hommes. Ah oui, juste les hommes, parce que les femmes, non. Les, femmes, sont beaucoup plus petites, ouais, apparemment, ouais, dans le classement. Bon, d'accord, très bien, on va développer euh, ce, hein. ce, ce, classement. Alors, perso, moi, je mesure 1m76, Nathan. Moi, je fais 1m72. 72 74, 74. Ok. 1m82. Lucille hein. euh, Moi, je crois que je fais 1m69, un truc comme ça. D'accord, ok. Bon, alors c'est honnête de sa part. Elle aurait pu dire 1 m 70 En général, c'est ce que les gens font. Exactement. Bon, écoutez, ben voilà, on n'est pas, on n'est pas des, géants des Flandres. Hein, Donc résultat, euh, on va, on va se contenter de notre taille et puis on fera euh, tout à l'heure euh, une comparaison avec les plus grands. Mais l'important c'est pas la taille, hein, c'est comme comment on l'utilise. <laughs> c'est pas ça bah Là pour l'instant, tu n'utilises pas beaucoup quand même, hein, parce au niveau des réseaux sociaux, c'est quand même pas terrible. dimanche au jeudi, 20h minuit, retrouvez Christopher sur Radio Contact. sur devinez quoi Du côté de leur compte Twitter, ils ont aujourd'hui eu l'occasion de partager leur nouveau single en featuring avec une certaine Tessa B. Le morceau, franchement, cartonne tout. Il s'appelle Blade Down. Aussitôt partagé sur Twitter, aussitôt partagé avec vous. Radio Contact. en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. in the mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Radio Contact. Feel good. Hey, this is Taylor Swift. This is Justin Bieber. Radio Contact sur radiocontact.be et retrouvez la liste des derniers titres diffusés sur notre antenne.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 toute l'info, c'est avec Valérie de Winter. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. L'affiche qui faisait polémique est en train d'être retirée. Vous aviez peut-être remarqué la nouvelle campagne de propreté des aires d'autoroute wallonne. L'affiche montrait un cochon jetant ses détritus par la fenêtre d'une voiture. Le message ne prenez pas les aires d'autoroute pour des porcheries. Problème, la voiture était une Fiat 500. Scandale en Italie. Le journal La Stampa s'est insurgé. Des députés italiens ont même réclamé des excuses de la part de la Belgique. Ce matin, la la société wallonne qui gère les infrastructures routières, s'étonnait de cette polémique. Franck Chenot, son porte-parole. Euh, le, véhicule a été choisi euh, dans, une librairie d'images, libre de droit, et euh, c'était plutôt les formes du véhicule qui devaient cadrer avec un certain nombre de demandes, notamment le fait de pouvoir y mettre quelqu'un au volant, d'avoir des formes assez arrondies, etc. Et donc, nous n'avons pas choisi une marque en particulier. Simplement, euh, nous avons choisi euh, euh, une image qui, pouvait être retraitée par, par le studio. Malheureusement, il semblerait que cette image n'a pas été ou n'ait pas été suffisamment retouchée pour éviter que certains passionnés reconnaissent euh, leur euh, voiture fétiche. Et les affiches d'une nouvelle campagne sont en train d'être collées sur les affiches litigieuses qui auront, paraît-il, disparu d'ici la fin du prochain week-end. Avis aux voyageurs qui s'apprêtaient à s'envoler de Bruxelles Airport, ils peuvent désormais entrer dans l'aéroport à partir de la gare des bus. Cette entrée-là était la dernière à être hors service depuis les attentats. Un pré-contrôle y a été installé comme aux autres entrées du bâtiment. Le président français assistera peu après 18h à une messe d'hommage aux prêtres assassinés hier par deux djihadistes près de Rouen. François Hollande sera accompagné de son premier ministre Manuel Valls et de plusieurs ministres du gouvernement. 1500 personnes au total sont attendues. L'unité prime depuis hier face à ce nouvel attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Ce matin, les représentants des différents cultes ont été reçus à l'Élysée. Ils ont réclamé un renforcement de la sécurité des lieux de culte et ont fait passer un message de rassemblement François Claveroli préside la Fédération protestante de France. Nous devons maintenant avancer encore dans la rencontre, le dialogue, de sorte que l'unité euh, soit euh, la condition de la victoire euh, contre Daesh. Daesh désire jouer avec la démocratie et la vaincre, et Daesh perdra. Cela nous a été assuré et cela nous le croyons. Ce mot de résistance qui est celui qui euh, nous tient à cœur aujourd'hui, beaucoup de Français euh, l'ont aussi à cœur. L'épreuve sera longue, il s'agira de nous tenir ensemble euh, dans cette espérance imprenable. Dans un communiqué chez nous, l'exécutif des musulmans de Belgique appelle également et plus que jamais à l'unité et à la solidarité en ces jours sombres. Une info sportive, une arabique s'est arrivée au standard, celle de l'attaquant belge Isaac Mbenza. Le jeune joueur de 20 ans va quitter le club français de Valenciennes. Il a signé pour 4 ans chez les Rouches. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be. Vandenborg, la confiance. Bon alors moins d'éclaircies là, beaucoup de nuages. Oui, ciel couvert pour terminer l'après-midi, 19 à 23 degrés, demain risque de pluie généralisée mais avec des températures stationnaires. Bon, on va voir que maintenant que les Belges sont apparemment euh, assez grands à tel point qu'ils sont euh, deuxièmes deuxième, dans le top mondial. Ah oui, quand même. Ah t'es grand toi Val hein Ouais, moi je suis grande. Tu mesures combien 1m80. Ah ouais, pas mal, hein ah. ouais, On va parler là euh, que des hommes, hein, Lucille. Ouais, parce que les femmes, elles sont 20e au classement. Ah bon Ouais, tu vois, bah, si t'avais 40, 40 cm de plus, là, on pourrait <laughs> peut-être commencer à négocier. La météo avec. Cet été, comptez sur l'assistance voyage Touring. love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying cause nothing but trouble. I understand. eh bien, ce sera sur Radio Contact avec tout à l'heure Valentino. Avant ça, nous, on s'arrête à 20h, mais on a une belle mise à jour à vous proposer. Hein. Ah, j'ai cru comprendre qu'on allait rester jusqu'à minuit. Ouais, pas d'heure parti hein, Thibaut, attention, hein, eh, on va pas commencer là-dedans. Hein, sinon, euh, ça ne ça va pas se passer comme ça, hein, tu le sais. Bon, euh, en tout cas, on est ravis d'être avec vous, ça vous le savez. On parle maintenant des Belges, des Belges qui sont euh, bien classés, deuxième au ranking mondial, au top mondial des mecs les plus grands ben ouais, c'est vraiment c'est étonnant parce que moi je pensais que plus on montait dans le nord, euh, à part les Esquimaux, euh, plus on était grand. Ben en fait voilà, la Belgique est deuxième, juste après euh, les. À votre avis Moi j'aurais dit les Hollandais. Les Hollandais sont grands. Eh ben oui, c'est les Hollandais, la ah, David, qui sont les plus les hommes les plus grands du monde avec 1 mètre 825 centimètres. Euh, donc euh, oui c'est ça. Hein. 1m4, ouais. Ouais, 1m85, ah, t'as voulu te la jouer un petit peu à euh, 825, ok. Euh, non, mais 82 et des poussières, parce que justement, les Belges sont eux à 1m82, donc ils sont un petit peu plus grands, les Néerlandais. Les femmes belges. Parce que Lucille veut toujours avoir raison. Ah, je veux surtout pas dire de bêtises, mais les, euh, femmes belges sont à la 20e position. les femmes les plus grandes sont les Lettones 1m70 de moyenne. Les hommes les plus petits du monde viennent du Timor oriental, 1m60 pour les hommes les plus petits. Et les femmes les plus petites, ce sont les Guatémalais Maltech avec 1m49 de ah, moyenne. Ah, c'est très petit ça. Hein ah bah oui, oui, c'est pas. Et tout ce qui est petit est mignon. Hein. Bah exactement, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Euh, donc euh, voilà, on est à 1m85 de moyenne en Belgique Non, 1m82. 1m82. Ouais, c'est beaucoup mal hein. quand même. Hein, Les Français, c'est 1 m énorme, hein j'ai pas l'impression. Ouais, je sais pas. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le classement là et qui a <laughs> faussé les chiffres. Bon, euh, bah voilà. Bah écoutez, euh, dites-nous euh, votre taille hein, si ça nous intéresse. Oui, ça nous intéresse. Donc n'hésitez pas, Thibaut. c'est pile poil ma taille en plus. Pile c'est vrai poil ma taille. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'est fou. Alors c'est peut-être hein. toi qui t'es inséré là-dedans. Probablement. une fois de plus, tu t'es faufilé dans la file. C'est pour ça que t'étais pas là la semaine dernière. C'était c'était le petit vote qui était là. C'était voilà. ok, entre autres. Bon allez, on revient avec vos messages, vos réactions, le teasing télé. On aura tout à l'heure. Euh, eh bien un gagnant pour Ibiza qui va nous rejoindre là-bas euh, vendredi. C'est euh, ben, le grand résultat, la grande finale. On en reparlera. Proximus présente. Tiens, t'as vu Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt Alors écoute bien, ça c'est quoi ah, bah, C'est une basket. Ouais, et ça Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça Football, balle de foot dans les boules, classique. Oh, t'es fort, hein Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be slash sport. Proximus, infiniment proche. Elle est pas belle la vie c'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Brico Planet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur Planet.be. PLANET, tout pour la maison. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc, trois... Il y a un problème Ouais, <laughs> bah, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Insaisissable 2. Je vous demande d'accueillir les quatre cavaliers. Ils sont de retour. Vous êtes prêts pour un incroyable braquage. On va entrer dans l'histoire. Plus intense, plus magique et plus époustouflant que jamais. Tada Insaisissable 2. Vous n'en croirez pas vos yeux. Actuellement au cinéma. Lévis Expert, la peinture pour les murs qui sont soumis à rude épreuve. Découvrez vite notre action satisfait ou remboursée dans votre magasin ou sur levis.info. Lévis, let's color. Depuis que t'as pris les commandes on offre et ta demande, c'est la hauteur que j'appréhende. L'amour en altitude, je sais bien que si l'être rentre, on n'est pas parti pour descendre. Mais c'est un peu à s'y méprendre, on a du plomb dans l'aile et tu vas décoller. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Mais dis-moi où veux-tu te rendre Voudrais-tu que l'on se range C'est le trajet que j'appréhende L'amour par habitude Et vas-y avance la descente On est monté trop vite j'ai l'impression Mes oreilles ne peuvent plus t'entendre Elles sont un peu couchées c'est la pression J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion j'ai peur de toi comme en avion. Depuis que tu tires sur le manche, et que l'alarme ne se déclenche. J'avoue que la vue est prenante, l'amour en altitude. Je sais bien que si l'on se plante, longue et dure à la descente. Je n'arrive toujours pas à comprendre, car si ça va de l'aile, c'est pour mieux s'envoler. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. pris les commandes. Depuis mon offre et ta demande, c'est la vitesse que j'appréhende. L'amour par inquiétude. Et vas-y, amorce la descente. On est monté trop vite, j'ai la pression. Y allons-nous vraiment ensemble Ne suis-je que passager, c'est la question. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. some noise. I'm feeling so good. Radio Contact. My summertime station. will you wait? Won't you stay? At least the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. song just wanna hear when you Sang Song sur Radio Contact. Vous aimez le morceau Bah nous aussi, hein, bien classé dans les différents charts. N'hésitez pas à faire un petit tour sur contact Mais e. qu'est-ce qu'il y en a Moi j'ai fait un dab, euh, j'étais content. Ah super. Euh, <laughs> parfait, la prochaine fois, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû poser la question, c'est de ma faute. Euh, voilà, ça m'apprendra. Car Thibaut ne fait jamais rien, lui rigole pas, rien du tout. Donc voilà. <laughs> Et, eh, Bon élève Thibaut pour l'instant. Merci David. C'est vrai hein eh, D'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais il y a quelqu'un qui a enlevé nos noms là derrière. Ah c'est vrai c'est moi. ah d'accord. non, euh, on va changer la formule. Ah ok. Euh, ce sera des décharges électriques. Ah. <laughs> Je trouve que c'est ah, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Plus efficace aussi. Hein. Eh, c'est une bonne idée ça quand même. Hein. c'est pas mal. Eh. <laughs> on va acheter les trucs là, les patchs qu'on met euh, pour ah, avoir des beaux ah, C'est horrible ces trucs. Ah bah ça va bien servir, t'inquiète pas. <laughs> Bon, euh, Thibaut, l'actu télé. Oui, on parlera de, de Beyoncé qui en fait est en tête des nominations au MTV Video Music Awards. C'est un grand événement qui sera diffusé très bientôt sur MTV. On parle parlera également euh, de Prison Break, puisque les premières images de la saison 5 viennent d'être diffusées sur Internet. Et puis, euh, on parlera également de la série, ça je sais, hein, c'est la série euh, préférée de Lucille, Les Feux de l'amour, qui fête un anniversaire. Ah, c'est ta grand-mère aussi. Je nous confonds, je crois. Je, crois même l'arrière-grand-mère. Bon, écoutez, on va développer tout ça dans un instant sur Radio Contact. Vos messages également, ce sera dans une poignée de secondes. Vous restez là. dimanche chez Brico, tout sera à moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Moins 20% Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Les inratables de Lindbacker. Pendant les soldes, plus de 25% de réduction sur toutes les combinaisons du Lee box Alta. C'est chez Lindbacker. Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur leroidumatelas.be. C'est le roi du matelas. Dernier jour de Do, Fa, solde. Laissez-vous enchanter par toutes nos lunettes à prix soldé. Conditions en magasin. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Cet été, avec les forfaits Vous profitez d'un smartphone comme l'Acer Zest Plus pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, c'est-à-dire l'équivalent bah, d'une noix de coco. Aïe Ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible dès 6 euros par mois. Easy est passé par les studios de Radio Contact. artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. De the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Radio Contact. Feel good. Let's get it Ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Il s'appelle Neymar, c'est le joueur de foot brésilien, celui qui joue pour le FC Barcelone. C'est donc Vin Diesel qui a lancé ceci du côté de son compte Instagram. Très heureux d'annoncer que Neymar a tourné son premier film sur Triple X3. C'est un acteur né. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. sur Radio Contact. This is the last fight. fight against you And musical around The beat is on the ground I'm ready for the show, show, show for the show, show, show. The magic of the night, dancing till the light. Oh, come on, come on, come on, come on. Radio Contact. My summer station. With the monster sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. Yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew see, but it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo, kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm, I'm friends with the mom. much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it. Do you want this? No wonder you're losing your mind the way it I think you would wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm talking I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends, friends, with, with the monster. vision. One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's blood gets spilled, and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the draft. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold jump, I will spin. Rumple still skin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still I'm friends, friends, with, with the, the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along. Get along Très belle fin de journal, écoute de Radio Contact. Merci d'être là, il est 17h. Radio Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good. and she likes everyone And I never like to holding on Something that you know and love in this This is Radio Contact! Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Oui, Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 sur radio contact. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Ed Sheeran est passé par les studios de Radio Contact. You broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done. I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. And if things go right, we could frame it Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493. 15 centimes par message. exactement avec vous jusqu'à 20h comme toutes les comme toutes les journées, comme tous les jours si vous préférez euh, et durant toutes les vacances. Ça c'est certain, on sera avec vous. Lucie est en train de taper un email. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. On peut se concentrer sur euh, la rubrique que le monde entier, euh, enfin, non pas dire le monde entier, mais du moins la Belgique, non, pas dire la Belgique, on va dire quelques personnes qui <laughs> attendent cette rubrique Thibaut, l'actu télé concentrez-vous. Attention, on commence avec Beyoncé en tête des nominations euh, au MTV Video Music Awards. Eh oui David, la star américaine pourrait rafler 11 prix cette année. Euh, c'est l'artiste la plus nommée cette année au MTV Video Music Awards qui euh, récompense, vous savez, les meilleurs clips. Alors la cérémonie aura lieu le 28 août prochain à New York. Et derrière Beyoncé, Adele hein, n'est pas en reste puisque la chanteuse figure dans huit catégories. Ensuite, Drake part également favori avec six euh, nominations. Beyoncé qui sera bientôt chez nous. Ce sera ce dimanche ah hein, un concert Radio Contact puisqu'elle elle sera au stade Roi Baudouin. Exactement. Bon alors les feux de l'amour fête un anniversaire, Thibaut. Ouais, ah. euh, c'est euh, la série préférée du style, on peut le dire. Ça fait trois ah, fois qu'il le dit, mais non, hein. je, nie. Eh, eh, c'était une bonne blague. Oui, c'est vrai. <laughs> Voilà. La chaîne américaine CBS euh, s'apprête donc à diffuser le 1er septembre prochain Les Feux de l'amour. Mais à votre avis, l'épisode combien Ah, ça, c'est une bonne question, ça. plus de 10 000 Ah ouais. Ouais. Alors, Lucie, tu dis quoi Allez, moi je dirais 21. Ah bah non, c'est un anniversaire, donc 20 000 non, un peu moins quand même, 11 ah. millième, le 11 millième épisode ah. donc de, de la oh série les, Feux de l'amour. Et alors pour l'occasion, la production et la chaîne CBS ont réuni les 36 acteurs encore présents dans la <laughs> série pour une impressionnante photo de famille. Mm. Faut savoir que les Feux de l'amour sont diffusés depuis 1973, rendez-vous compte. Alors chez nous, la série est diffusée sur la RTBF. Il faudra patienter avant de découvrir euh, ce 11 millième épisode puisqu'il y a un retard de diffusion de deux ans par rapport euh, aux États-Unis tous les épisodes, toi euh, Non, quand même pas. Non, <laughs> Moi, trois quarts. c'est ça. Ah, pas la série que t'as ah, envie de commencer, en tout cas. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Tu la prendre en, cours de route. tu la prends en cours de route, <laughs> ça va. Si tu recommences depuis le début, <laughs> t'es dans la merde. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un. Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un. Bien, euh, donc 3... Il y a un problème Ouais, bah, euh, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Après Les Mignons, comme des bêtes, le film d'animation de l'été. Je m'appelle Max et je suis le chien le plus vénard de New York. Pour savoir ce que font vos animaux de compagnie quand vous n'êtes pas là, assistez à l'avant-première du film le samedi 30 juillet à 11h au Cinéscope de Louvain-la-Neuve. Envoyez bête au 66 91 à Neurodis par participation. Comme des bêtes. Arrête Max, je dois y aller. En salle dès le 3 août avec Radio Contact. nos âmes tutoient le ciel et nos hymnes éternels. Here we are, l'aube de nos dernières transes, laisse un vide immense. Here we are, je t'emmène une dernière fois. suivre cette lumière qui ne s'éteint pas. Here we are. sky 20h sur Radio Contact. Avec toute l'équipe, évidemment, on continue euh, l'actu télé, c'est avec Thibaut. On parle à présent de Prison Break euh, qui fait son retour pour une cinquième saison. On l'avait déjà annoncé. Hein. Ouais, ouais. Alors c'est une, euh, une série mythique, hein, Prison Break. Tout le monde se souvient. Sept ans après la fin de la saison 4, eh bien, les fans vont retrouver le prisonnier tatoué, Michael Scofield, pour euh, dix épisodes inédits. Faudra attendre, hein, puisque la diffusion n'est prévue que euh, début 2017. Alors les premières images viennent d'être dévoilées sur Internet. on vous l'a montré d'ailleurs sur notre page radiocontact.be. Et cette fois, en fait, Michael Scofield va tout faire pour s'évader d'une prison au Yémen, bon, c'est pas très euh, original, je trouve. Euh, c'est voilà, encore la, prison. c'est encore la prison. On va devoir ah de nouveau s'évader. Et alors, bien sûr, pour l'aider dans sa mission, il s'est recouvert le corps de tout nouveau tatouages sur ses mains cette fois-ci qu'on voit donc apparaître dans une <laughs> il première. Recouvert le corps sur ses mains. Bah oui, non, non, sur le, surtout sur les mains. Voilà. Ah. Euh, on voit d'ailleurs ces tatouages sur une première image sur Internet. Et, et l'acteur, en fait, Wentworth Miller, hein, qui incarne Michael Scofield, eh bien, a expliqué que les tatouages fonctionnent différemment des précédents. Ce ne sont pas des plans détaillés cette fois, ils ont une utilité vraiment spécifique. C'est à découvrir donc début 2017, mais il y a déjà des, rumeurs qui circulent sur Internet. On se souvient du générique aussi. Hein. Ah Faflarage ah. plus fait grand chose euh, lui hein, ah depuis ce morceau. Euh, ça a été très très calme. Hein. pour d'autres artistes. Hein, bah, j'espère pour lui qu'il a quand même un petit peu trouvé de boulot parce que <laughs> s'il a fait que ce <laughs> morceau. Euh, quand même, ça date quand même. Hein. Euh, c'est en quelle année ça, Thibaut bah, C'est 7 ans, donc euh, en, 2009. 2009, ouais. Radio contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93, 15 centimes par message. Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Beyoncé en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Radio Contact. Il a gagné grâce à Radio Contact. Tu nous as envoyé les 4 bonnes réponses et bonnes nouvelles. C'est gagné Geoffrey, tu pars à Los Angeles. Voyage d'une valeur de 4000 euros offert par Radio Contact et le Good Morning, c'est génial. J'en reviens vraiment pas. Ah, oh est hyper ému, ça fait super plaisir. You Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit. C'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. De the Mix by Mademoiselle Luna chaque vendredi et samedi, 20h minuit sur Radio Contact. Radio Contact. pas le temps de faire une show sur ma route, sur Radio Contact. Contact News. On s'informe, on retrouve Valérie de Winter. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. C'est un jour symbolique qui fait généralement du bien au moral. Le jour de libération fiscale, c'est aujourd'hui et il arrive plus tôt que ces dernières années, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Pauline Laurent. Oui, car cela signifie que nous sommes moins taxés cette année, car rappelons-le, le jour de la libération fiscale, c'est le jour où un salarié cesse théoriquement de verser des impôts à l'État. C'est donc le jour où il commence à disposer totalement de ses revenus. Autre nouvelle, les travailleurs belges ne sont plus les plus taxés d'Europe. Ce sont les Français qui sont passés devant nous. Alors les Belges moins taxés, c'est en fait la conséquence du tax shift mis en place par le gouvernement Michel. Le taux d'imposition réel des travailleurs a baissé de 3%, passant de 60 à 57%. Bref, c'est une bonne nouvelle, mais peut mieux faire, car à titre d'exemple, on travaille encore théoriquement 5 semaines de plus que les Suédois pour payer nos impôts. L'absentéisme des fonctionnaires a fait un bond en avant l'an dernier, près de 6% au total, et ça devrait être pire encore cette année, d'après le service d'expertise médicale du SPF Santé publique. Plus d'un tiers de ces absences sont liées au stress. C'est l'une des préoccupations des jeunes parents que leur enfant dorme bien et en toute sécurité, sauf qu'une étude européenne menée dans 9 pays révèle que sur tous les modèles de lits pour bébés analysés, un sur deux n'était pas sûr. Le SPF Économie a participé à cette enquête. Son porte-parole, Étienne pour l'ensemble de l'Europe, on a constaté euh, que sur les tests qui ont porté sur une cinquantaine de lits, que la moitié ne répondait pas aux normes de conformité. Donc c'est certain que c'est euh, un résultat qui n'est bon, puisque le, lit pour bébé, c'est un endroit où, où on laisse le bébé pendant des heures sans surveillance, donc il faut absolument qu'il réponde à toutes les normes de sécurité. Les problèmes qui ont été rencontrés principalement euh, au niveau européen, ce sont des, des, problèmes au niveau des ouvertures, donc qui permettaient alors aux enfants de se coincer soit les doigts, voire même la tête. On a rencontré aussi pas mal de problèmes en termes de solidité de la base du lit. Et alors, dans 60% des cas, il manquait le, mode d'emploi euh, qui, est, qui, est, obligatoire et qui donne des indications importantes euh, deux semaines après l'attentat de Nice, les autorités de Cannes, la ville voisine, ont décidé d'interdire sur les plages les bagages, valises, grands sacs ou sacs à dos, des contenants dont la taille et l'opacité pourraient dissimuler des armes ou des explosifs. Le, président américain Barack Obama a attendu aujourd'hui à Philadelphie, à l'avant-dernier jour de la convention d'investiture démocrate d'Hillary Clinton. Le premier président noir des États-Unis est là pour défendre le bilan de ses deux mandats, barrer la route au républicain Donald Trump et convaincre que le temps d'une femme présidente est venu. Nouvelle victoire belge au Tour de Wallonie. Driss Devenheins s'est adjugé la cinquième et dernière étape à ans à laquelle s'ajoute la victoire finale. Il a détrôné sur le fil Gianni Mersman. Et en tennis, dans une heure, on suivra l'entrée en liste de David Goffin au tournoi de Toronto au Canada. Il était dispensé de premier tour. Il affrontera au deuxième l'Américain Sam Querrey, 29e à l'ATP. Les soldes XXL, la qualité et le service Crefel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Crefel. Les meilleurs prix, on passe à présent à la météo pour demain, Valérie. Alors ça ne va pas s'améliorer, David. On aura des nuages, quelques apparitions du soleil, mais aussi quelques averses. 19 degrés en Ardennes, 21 à 23 sur les autres régions. Super, merci beaucoup. Euh, tiens, est-ce que toi, à l'époque, lorsque tu allais dans les festivals, je ne sais pas si tu y vas encore. Euh, de temps en temps. Ouais. Est-ce que tu gardes les bracelets au poignet J'adore ça pendant quelques jours encore. C'est vrai Tu vas voir que c'est pas terrible. On en ah. parle dans un instant sur Radio Contact. La météo avec Doudou oublié, Doudou envoyé, où que vous soyez. Comptez sur l'assistance voyage Touring. my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemicals yeah. inside, deep in my bones, straight from inside. Bury me alive, bury me with pride, bury me with berries that forbidden fruit and cherry wine. Thank you very much, but tonight's my night and I'm very by swinging for the fences. Barbaric Kendrick and idle time. Everything in life subject to change. Change whip, change grind, change glow, change opinions. Right before I change my mind, I don't really know your business. Been in this since I was bending Lego back. Now you tell the world about me. Dry snitch, tater tots on my shotgun. I gotta pop with nectar stars. Skies to limit. I gotta finish. At the first rapper on Mars. Mark my word, I'ma make my mark. Even when they start that martial law, even when these Martians alienate my mental state, is still at heart. Fuck, look in my eyes. Tell me I died, tell me I tried. Took a on mine, tell me you love me, tell me that I don't give a fuck. I can barely decide. Wish to do, luck on my enemies. All of my energy go to the Almighty God. I get drowning in a bottle of Hennessy. Fuck you amenities. I'm getting better with time. Ah! I'm waking up. 20h. David sur Radio Contact. Bon, les festivals, euh, on est nombreux à y aller. Il faut savoir qu'en Belgique, on est un, des pays où il y a le plus ah de ah, festivals par euh, nombre d'habitants. Donc rapport euh, bah, à voilà, on est plutôt fiers de ça. Le meilleur festival au monde, eh bien on y était il y a quelques jours à peine. C'est Tomorrowland. Tout à l'heure, on vous offrira des places peut-être pour le Ronquier Festival. Enfin bref, il y en a beaucoup, on en suit beaucoup, vous êtes nombreux à y aller et il y a ces accès, euh, et ces bracelets euh, qui vous donnent ben, les accès au festival. Et résultat, il faut que c'est terminé, on les garde souvent en poignet. C'est vrai, on est, on est nombreux hein, comme ça à les collectionner sur notre bras, euh, les bracelets de festival. Alors certains les gardent par nostalgie des semaines, voire des années. Moi, j'en connais, on en a tous parmi nos potes qui en ont toujours de 2013. Euh, et il y a euh, une docteure en biologie qui a étudié ces petits gris-gris des temps modernes. Eh bien, il faut savoir que sur ces bracelets, il y a 20 fois plus de bactéries que sur nos vêtements. Donc, pourquoi Alors, eh ben, je veux bien, mais pourquoi en même temps on, eh ben- on peut les laver aussi, on se lave avec ses bracelets et ainsi de suite. Euh, c'est comme n'importe quel bracelet en tissu en fin de compte. Ouais, mais le problème c'est que c'est vrai que tu te laves avec, mais tu fais tout avec. Tu fais la cuisine, tu sors les poubelles, tu fais la vaisselle, tu fais plein d'autres choses. Ouais, mais comme, euh, n'importe quel bracelet en tissu. Oui, mais euh, les autres bracelets, tu les enlèves. Ceux-là, ils sont bloqués sur ton poignet. Ah peut-être. Et donc en fait, ça devient vraiment des nids à bactéries. et c'est des bactéries qui peuvent causer des infections, des furoncles aussi, et des intoxications alimentaires. Donc ah par exemple, quand vous bossez dans l'oreca, on, on prépare faire que les, les cuisiniers, les serveurs ne gardent pas leurs bracelets comme ça. C'est marrant parce que les, auditeurs sont très nombreux sur euh, Facebook à les garder dans une boîte hein, une fois qu'ils ont, ils ah, fini le festival. Alors Émilie nous raconte un peu son histoire. Elle dit je les ai gardés jusqu'à mon accouchement. Le plus vieux avait 7 ans. Oh J'étais au oh courant des risques euh, et tant que ce n'était que pour moi pas grave. Je me suis promis que quand je partirais à la, maternité, je les couperais pour euh, ne rien transmettre au bébé. Maintenant ils sont dans une boîte souvenir et puis un petit peu comme Pauline qui elle l'a fait différemment. Elle dit moi je les garde un an, puis je les enlève. Je les ai tous cousus sur un sac que je prends toujours en festival. Ah, ah c'est pas, mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Bah, écoutez, voilà, euh, moi j'ai gardé celui en plastique tout hein, que monde nous avait <laughs> laissé. Euh, voilà, c'est un bout de, c'est un autocollant comme ça, euh, que, j'ai mis en dessous d'un tiroir. Hein. non, c'est pour caler une table, je sais plus. Enfin bref. donc voilà, Mis Mi Amor dans un instant sur Radio Contact. Derrière, on reviendra sur le concours Ibiza, celui qui fait beaucoup parler de lui, et ce sera évidemment sur votre radio. Elle est pas belle la vie c'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Planet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur e. Brico Planet, tout pour la maison. Tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder Oui je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes Tu sais je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille Et dans la nuit, je vois que tu moi, je t'en prie Tu as le plus beau des charmes Mi amor, por favor Mi amor, por favor Mi amor, por favor Mi amor Et mi amor, por favor Mi amor, por favor Mi amor, por favor Mi amor J'avais juré fidélité Mal quand t'avais raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil j'en deviens somnambule Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos J'avais t'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, suis ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds moi je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique mon amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor summer music. Oh yeah. Radio Contact. Summer, Radio Contact. Summer music. Radio Contact. arrivera ce dimanche à Ibiza pour 15 jours, on va pas dire de folie, mais de vacances avec les ah auditeurs de Radio Contact, puisque certains d'entre vous vont pouvoir peut-être venir nous retrouver sur place. Et d'ailleurs, si vous allez en vacances à Ibiza, ce qui est possible, eh bien, vous allez pouvoir euh, nous demander euh, l'accès à la Villa Radio Contact pour venir nous voir, euh, bah, faire un petit peu les fous, voilà, tout en s'amusant et en passant de bonnes vacances. Alors, il y a quand même piscine, jacuzzi, de grandes terrasses sur cette maison, et puis les animateurs de Radio Contact, euh, Nathan, Thibault, Lucille, Gaëtan Bartos, Christopher Calis. Je serai également présent évidemment. Et puis euh, voilà, on va bien s'amuser. Lucille, il y a encore des places, il y a encore la possibilité de se sélectionner. Oui, alors il y a encore plus que deux passes, deux accès pour être pré présélectionnés pour peut-être partir à Ibiza. Donc euh, évidemment, il faut se dépêcher, ce sera pour vous, euh, je l'espère, soit aujourd'hui, soit demain, que vous serez sélectionné. Alors vous pouviez vous inscrire, je pense que vous pouvez encore le faire jusqu'à minuit aujourd'hui sur le site radiocontact.be pour faire partie des 10 gagnants qui vont tester la nouvelle Seat ATK lors d'une journée de découverte. Et puis, parmi ces 10 personnes, il y en a deux qui partiront avec trois de leurs amis une semaine à Ibiza. Voilà, c'est ça. Ouais, ce qui est sympa avec cette voiture, David, c'est que elle a un système d'ouverture sans clé. C'est vrai qu'on l'a testé euh, nous tous ensemble. La Seat euh, oui, oui, on l'a testé la voiture et euh, j'ai même, en fait, tu sais ouvrir le coffre avec ton pied. c'est une technique assez particulière. Hein. Ah ouais, exactement. Tu passes en fait ton pied en dessous du coffre et hop, hop, le, coffre s'ouvre. C'est génial. C'est génial, oui, c'est toi, qui fais, fais pas les courses, toi qui n'as pas de bagnole. <laughs> Euh, toi qui euh, c'est même pas utiliser une clé, hein, c'est vrai, c'est quand même génial. Il peut passer mon pied quand même. Ouais, il peut passer son pied. Arrête, ah, de entend des petits ratés, mais il peut quand même le faire. Bon, écoutez, si vous souhaitez jouer avec nous, www.radiocontact.be. Seat Ah, ah, ah. Le meilleur rapport prix, design, qualité en cuisine équipée, vous le connaissez, c'est Ego. Et quand Ego lance sa nouvelle gamme de placards et dressings sur mesure, c'est pour vous offrir les mêmes avantages. Envie d'aménager votre intérieur En juillet, profitez de 25% de remise sur tous les placards ou dressings sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Ce dimanche chez Brico, tout sera à moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Moins 20% Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact et est passé par les studios de Radio Contact. On attend que le monde nous change, qu'il nous comble, qu'il nous range. Cette attente nous dérange. Ça risque de prendre un certain temps, de laisser du temps au temps. Finalement, rien plus excitant de regarder droit devant. change, on attend que la vie nous range, on attend que le monde change, on attend que la vie nous range, on attend que le monde change. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Elle a gagné grâce à Radio Contact. 122 Moi 121 Ouais Bravo, c'est une bonne Oh là là, il est a oh, eh, Je l'ai cru que t'allais pas le faire. Hein. Ah mon dieu Mais je me demandais un petit peu comment je vais... Valérie, bravo, tu repars avec 4 Golden Pass pour tester l'attraction Pulsar à Walibi. Merci beaucoup. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Ensemble, à choses près On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. Radio Contact. My summer station. Texte insolite, solide, je plus le même donc je vais me balader, allez me balader, yeah. balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées, j'ai dit je vais me balader aux Champs-Élysées, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées d'abord un pour les nôtres, je tous les autres, je bosse tous les jours, c'est les Sénégal, le Porsche et les poches pleines. Mon équipe de se porte, atteinte au corps, d'une porte à part ça nous on hein. On veut plus taffer pour un homme mais toujours je les yens Je finis l'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs Ça rit et cherche que les amis de mes amis t'inquiète les reins C'est le titi Paris interconnu l'accent Nous la flambe la mal la valeur dire qu'on vit absent Dans la ville des jolis bolides domine sans faire d'action Non y a plus d'illicite je pense qu'on a retenu la leçon On est plus mal t'as tu vis mal ça Parce que c'est fini on se massacre plus mince En plus on veut faire des sous et devenir des princes On fait sortir le genre des poches même aux plus grosses princes, Donc je vais me balader me balader, me balader, aller me balader, je balader aux Champs-Élysées, j'ai dit je vais me balader aux Champs-Élysées, je vais me balader, aller me balader, je vais me balader, me balader, je balader, balader, je vais me balader Champs-Élysées. je dirais même à vouloir nous faire des croches, pas ta gâte et tes ponts. B, nouveau t-shirt, nouveau vêture, nouveau texte. Donc nouvelle casquette, imbibée tueur. Wesh le boss, le roro sur les chroniques. On change rien, fuck les gadgets électroniques. Ah, nous, c'est du solide, vous, c'est du lait. Nous sommes des bolides, vous, c'est des luges. Nous sommes comparables au déluge. Vous êtes les sinistrés qui se réfugient. Ah. Paranoïaque, psychopathe, je veux me balader sur les chansons, flic au dans les rues de Panama, Cayenne, je suis fire, je avec l'équipe El Potosien. Attends, y'a, j'y connais ma regarde des coquillères, je suis bouillant, y'a de la fumée du mon vers la faillite. Dans les coins chic, t'inquiète, voulant plaisir y'a des keufs, on met la poudre d'escampette. Deux secondes, vas-y, miss, t'appelles, fais pas le 06, je j't'appelle. Musique à fond, boulevard, de ça bombarde ta rue là. Moi j'étais le petit con que les keufs contrôler. Toujours le petit sourire moqueur quand il me disait contre le mur. Oui. Petit bout de me toujours dans la chepeau. On me disait, joue pas trop avec la hure, va te mettre une chego. Je voulais me balader me balader. Et celui qui me l'est cassé, j'étais chaud pour le balafrer. Oh, me manque pas de respect quand je kick, mec, tu n'es que mon type. Je suis comme ton père. Break your neck, au lieu de mal parler sur nous. Après nous, y a plus de groupe, Y'a que des pom-pom girls. Tu te demandes si c'est Black M ou Black Shady qui parle. 100% hein. gros, je 75, ça vient pas d'Harlem. Si on fait le cristal, c'est cool pour la baraque, il faut des sous. Hein. Sortez-nous le tapis rouge, on ira se prosterner dessus, ouais. Je suis sous wash, je ça le dit, le tapis Sur l'instrumental, je me balade avec trop de Je balader Champs-Élysées, j'ai dit je me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. J'irais bien faire un tour aux Champs-Élysées. Il paraît qu'il y a des belles choses là-bas, hein Au magasin, tout ça. Soyez bienvenus, il est 18h.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 voudrais bien voir ah, ah, la nuit s'emballer Reste là, voir encore un soir ah, ah, la nuit s'emballer J'aime ton sourire, des heures qu'on passe Juste là sans parler ah, voir la nuit s'emballer ah, voir la nuit s'emballer Tu sembles blâmer là Comme font les rêves J'aime qu'on parle de moi Comme font tes lèvres Là t'en as trop dit ou trop peu des lions de et quand à tes jambes, elle me parle de projet posé. Ne rougis pas, de c'est ça depuis le départ. Ne me lève pas tout seul, attends, là il est tard. Et puis t'as trop bu ou trop peu, je suis sûr qu'il faut pas que tu rentres. voudrais bien voir ah, ah, la nuit s'emballer Reste là, voir encore un soir ah, ah, La nuit s'emballer J'aime ton sourire Des heures qu'on passe, je te la sans parler Ah, voir la nuit s'emballer Ah, voir la nuit s'emballer Je sais déjà qu'on voudrait bien voir Ah, ah, la nuit s'emballer Reste là, voir encore un soir Ah, ah, la nuit s'emballer J'aime ton sourire Des heures qu'on passe, je te la sans parler la nuit balai, à voir la nuit balai On pourrait rester là, tant que passent les jours. Toi qui parles pas, moi qui parle La jambe est trop dit ou trop peu, des lions de langue. Mais c'est pas ma faute si t'es tellement jolie. polie. ne te cache pas, elle laisse ta peau prendre l'air un peu. Ne rougis pas, elle vous bien refaire un peu. Jamais fatigué de nos jeux, on remet ça si tu oses. Puisqu'on, puisqu'on, puisqu'on sait déjà qu'on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit s'emballer, reste là, boire encore un soir. Ah, ah, la nuit s'emballer, j'aime ton sourire. Des heures qu'on passe juste là sans parler. Ah voir la nuit s'emballer, Ah voir la nuit s'emballer. C'est déjà qu'on voudrait bien voir. Ah ah, la nuit s'emballe reste là, voir encore un soir. Ah ah, la nuit s'emballe j'aime ton sourire. Des heures qu'on passe juste là sans parler. Ah ah, la nuit s'emballe la nuit s'emballer, on sait déjà qu'on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit s'emballer, reste là, voir encore un soir. Ah, ah, la nuit s'emballer, j'aime ton sourire. Des heures qu'on passe juste là sans parler. Ah, voir la nuit s'emballer, ah, voir la nuit s'emballer. 16h20h. David sur Radio Contact. On trouve Thibaut, Thibaut pour euh, le box office. Si vous aimez sortir au ciné, si vous aimez aller voir quelques films, eh bien, et voici le top 3 de ce qui se fait de mieux en ce moment. Ouais, les trois films euh, de la semaine dernière, les trois meilleurs films qui ont récolté le plus d'entrées la semaine dernière dans les cinémas chez nous en Belgique. En troisième position, nous avons L'âge de glace, les lois de l'univers, moins deux places hein, par rapport à, à la semaine dernière. Il y a Sophie qui nous dit euh, sur Twitter hashtag le 1620, la tête de ma mère sans lunettes, c'est si dans l'âge de glace. <laughs> Deuxième position pour Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg. Ah, et Baptiste nous dit sur Twitter, je suis un peu perturbé parce que Le Bon Gros Géant me paraît quand même beaucoup plus proche de l'anorexie que d'un gros géant. Ah. C'est vrai qu'il est, très, très mince. On dirait, c'est vraiment un gentil géant. Voilà. Ah, ok. moi, je t'avoue, j'ai pas, pas, regardé, je vois même pas ça Et puis en première position, c'est Independence Day 2 ah, que Nathan a, vu euh, récemment. Ah oui, j'ai pas trop aimé. Et euh, Christophe nous dit sur Twitter, Independence Day 2 est pas mal, mais je préférais le premier avec Will Smith. Ah bah, bah ouais, hein, le premier, hein. l'original. Hein. Ah Et puis, comme disait euh, Lucille, bah, c'est Will Smith, c'est vrai. Bon, écoutez, <laughs> euh, voilà trois films que vous pourrez peut-être aller voir au ciné, euh, si l'envie vous dit. nous, on va continuer avec la suite. Et puis vos messages juste après Puggy. Ce sera Soul. t'as entendu les messages juste après ouais, les après Soul. Je te rappelle que tu n'as pas encore terminé ton service. Attention. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un. Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un. Bien. Euh, donc, trois. Il y a un problème Ouais, <laughs> bah, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Contact. As the day will come too short and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back heck? No, no, no, no, no, no. Now's the time. que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule, se retrouver seule. Roule-moi les pelle, saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Mes parents ont peur, ils ont la haine Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre Laisse-les parler, ils ont tant de peine C'est avec les honneurs commentaires saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles Saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Gérald de Palmas, hein, qui s'en est déjà allé le jour de nos <laughs> fiançailles. C'était sur Radio Contact. Merci d'être là. Bon, dans un instant, on va vous offrir le dauphin euh, qu'on a mis en jeu à Tomorrowland. Bon, vous savez, on était euh, tout le week-end dernier à Tomorrowland. On a fait euh, signer tous les DJ qui sont passés par le studio. Donc, ce dauphin, ben, il vaut quand même son pesant de cacahuètes. C'est un modèle unique. Une bouée gonflable Radio Contact, le dauphin de Radio Contact signé par tous les DJ Tomorrowland. Ouais, a une photo de ce dauphin sur la page Facebook de Radio Contact. Vous avez été très nombreux à participer. On va sélectionner euh, un gagnant ou une gagnante d'ici les prochaines minutes et euh, la contacter peut-être euh, en direct. Allez, bonne chance. Je peux lire des messages peut-être bah, Évidemment, on attend très bonne proposition. Bah merci beaucoup. Qui sont arrivés par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, le, les, Belges qui sont en fait les deuxièmes plus grands au monde. Au niveau il y a un classement qui a été fait apparemment. les, hommes belges seraient les, deuxièmes plus, plus grands. C'est 1,82 la moyenne, hein, c'est ça en Belgique. Alors effectivement, les mecs comme Laurent, Régis ou Jen qui font 1m89, 2m ou 1m91, bah, c'est eux qui font monter la moyenne, hein, donc on comprend euh, pourquoi. Et puis Sébastien qui dit Moi je suis l'exception qui fait redescendre la moyenne nationale, je fais 1m52. Ah ouais, c'est ah, ça. Hein. Euh, et puis euh, Jessie qui elle bah, est une fille et qui dit Moi je fais 1m72,5 et c'est très important le, le pour moi. j'imagine, j'imagine. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en règle générale sont comme nous, en hein, temps pas très grand, voilà, qui dansent comme tu viens de le faire. Là, les gens viennent te voir sur Contact Vision. Ouais, non, mais... Non, c'est vrai, on n'est pas très grand, hein, nous. Non, moi je fais 1m74 et toi, 76. Et tout à l'heure, c'est 72, t'avais dit. Non, mais j'ai augmenté depuis. Ah ouais, d'accord, <laughs> je suis content de ma taille. Ouais, Thibaut, pas mal. Et pour une fois que t'es dans la moyenne. Ah, ouais, ouais. Pas mal, hein, quand même. Hein. <laughs> c'est vrai, hein. qui mesure 1,69. Euh, ouais, si t'étais un homme, enfin, quoi enfin, dans la bande, c'était plus ou moins. Euh, t'es un peu notre pote, c'est un Lucille. Donc, euh, bah voilà, on, fait chuter un petit peu la moyenne. Désolé. on va tenter d'inverser tout ça avec, dans un instant, le gagnant pour Ibiza. On parlera du en Festival. On reviendra également sur le dauphin dédicacé à gagner. Et ce sera peut-être vous. Bonne chance. when the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places? On every sheet I signed my name. Would I do the same if this was my life? I don't care. Every mile I walk along my way, find a place and a meaning. Is there a reason for the things I've done? For every day that I was gone, I'd reveal my secrets soon. All my hopes and fears to you. I wouldn't mind carrying the weight. It wouldn't be too late if this was my sur Radio Contact. Sur vandenborg.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente. Vandenborg. Contact News. On s'informe, on retrouve Valérie de Winter. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. La menace terroriste ne pèse pas sur vos envies d'évasion estivale. Vous ne craignez pas de partir à l'étranger, confirment les tours opérateurs Jeter et Thomas Cook. Pas de frilosité, juillet et août restent des mois importants pour les vacances en famille. Le besoin de partir est là et les événements n'ont pas affecté les réservations, qu'elles aient été effectuées très tôt ou très tard. Le monde est en guerre mais pas de religion, a déclaré le pape François à propos de l'assassinat hier un prêtre français en plein office. Il s'exprimait à bord de l'avion qui l'amenait aux Journées mondiales de la jeunesse qui se tiennent dans le sud de la Pologne. En France, le président François Hollande et une partie de la classe politique participent en ce moment à une messe d'hommage au père Hamel, victime dans sa petite église de Normandie de la barbarie de deux djihadistes se revendiquant de l'organisation État islamique. 1500 personnes sont actuellement réunies au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Gaïa tire la sonnette d'alarme. Près de 1600 chiens et 120 chats ont été utilisés en 2014 pour des expériences scientifiques en laboratoire. Les universités de Liège et de Gand sont celles qui pratiquent le plus de tests sur des animaux domestiques. L'association de défense des animaux est évidemment totalement contre. Les explications de Clémence Kreit. Exploiter nos amis à poil à des fins scientifiques, intolérable selon Gaïa qui dénonce la souffrance infligée à ces animaux. Michel Vandenbos, président de l'association soumis par exemple à des injections, des ponctions, des chocs électriques pour tester des médicaments notamment. Ces chiens ou ces chats sont littéralement euh, empoisonnés. Pour d'autres recherches, ils sont euh, mutilés. Et une fois arrivé à la fin de l'expérience, dans la plupart des cas, ces animaux sont tués. L'Université de Liège a réagi par voie de communiqué. Elle assure que les animaux sont anesthésiés et qu'ils sont utilisés dans le but de faire avancer la recherche sur la santé animale et non humaine. Mais Gaïa reproche au laboratoire leur manque de transparence. Il reste quand même assez euh, vague sur en fait la nature des expériences, ce que l'on fait réellement aux animaux et surtout en ce qui concerne donc le degré de souffrance infligé aux animaux. De son côté, l'ULG assure que toute expérimentation est encadrée par des lois nationales et européennes. Elle précise aussi qu'elle privilégie toujours les méthodes alternatives. Leur revoir officiel à Philae, la sonde européenne Rosetta a coupé toutes ses communications avec le petit robot de la comète Chury. Rosetta va pouvoir concentrer toute son énergie sur ses expériences scientifiques jusqu'à la fin de son aventure prévue le 30 septembre. Aux États-Unis, l'homme qui avait tenté d'assassiner Ronald Reagan en 1981 va être libéré sous condition. Reagan était à l'époque le président américain. John Hinckley, interné en psychiatrie depuis 35 ans, pourra sortir fin de la semaine prochaine. Le match vient d'être repoussé à 19h, celui de David Goffin face à l'américain Sam Querrey au deuxième tour du tournoi de Toronto au Canada. Querrey très en forme, il avait, je vous le rappelle, sorti le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 16e de finale à Wimbledon. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel. c'est dans nos 75 magasins et sur crefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Valérie, on passe à la météo. Alors pas de changement pour demain, ça reste mitigé avec un risque de pluie généralisée. Il fera gris sur le sud-est, plus lumineux ailleurs malgré la menace d'averse. Et les températures continueront d'évoluer entre 19 et 23 degrés. Ok, très bien, merci. On parle euh, dans un instant eh bien d'un jeune garçon euh, de 18 ans à peine qui vient de passer son permis de conduire, mais un permis un peu particulier. La météo avec vol annulé, voyageur dédommagé. Comptez sur l'assistance voyage Touring. like a fire vous le savez, ici, on aime mettre les gens en avant. C'était le cas il y a de ça quelques jours maintenant, quelques semaines, avec euh, euh, un éleveur de poules euh, passionné par les poules, Théo, qui avait fait une vidéo YouTube qui nous avait un petit peu surpris. Une pub qu'on lui a faite à l'antenne lui a permis d'avoir 15 000 abonnés. Alors là, on est dans tout autre chose, Nathan. on est tombé sur un article tout à l'heure qui parlait d'un stavelotin qui s'appelle Maxime Marin, qui est devenu à 18 ans le plus jeune conducteur de poids lourd de Belgique. Alors bon, il y en a, a quelques-uns hein, des conducteurs de poids lourd, mais lui, c'est un peu exceptionnel parce qu'en moins de deux semaines, il veut passer tous ses permis. Donc permis voiture, permis euh, donc de poids lourd, permis euh, également de semi-remorque, permis bus. Et là, il en a déjà eu 3 ah. sur 4. Bon, alors résultat, on a tenté de le contacter hein, tout à l'heure en mettant un petit post sur Facebook. Vous êtes très très nombreux apparemment à le connaître aussi. Ouais, bah, dans la région Stavlo, visiblement, il est connu, sa, famille aussi également. C'est une star que nous euh, allons accueillir, hein, on peut le dire. Il nous a balancé son numéro, donc on va l'appeler là maintenant, pourquoi Salut Max Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Contact. Et hein. eh oh, eh, toute l'équipe est là et on peut t'applaudir. Déjà, un, pour ton anniversaire, hein, c'était il y a 10 jours à peine. Et deux, parce que il y a moins d'une heure, tu as passé ton permis de conduire. Oui, c'est bien ça, j'ai passé le permis camion ici. Et maintenant, dans les 5 jours qui vont suivre, j'aimerais passer le semi-remorque. Bon, alors, tu vas, tu vas, nous expliquer, parce que tu as 18 ans, on le rappelle. Donc, qu'est-ce que tu as déjà passé comme permis euh, ici, j'ai passé le permis euh, scooter lors de mes 16 ans, lors de mes 18 ans, le voiture. Ensuite, euh, 4 jours après, j'ai passé le camion. <laughs> Euh, D'accord. le bus. Le le bus aussi J'ai passé le camion. Oui, j'ai le bus, oui. Ah bah alors pourquoi tu fais euh, tout ça si Tout ça avec CAP, donc il faut le certificat professionnel maintenant. Ouais. Et donc la seule chose qui est un peu exceptionnelle ici avec moi, c'est que je suis toujours aux études en fait. Je ne fais aucune formation et je, fais, je fais mes études et comme job d'étudiant pour mon père pour amener des kayaks. Euh, pour ramener, euh, euh, pourquoi Pour ramener des kayaks Oui, pour ramener des kayaks, pourquoi aventure Attends, tu. Ah, ah d'accord. Ah, ton père travaille dans les kayaks, c'est ça Oui, oui, mon père travaille dans les kayaks et je travaille avec lui les week-ends et quand j'ai congé. Ah, c'est bien. c'est pour, pour ramener les gens en bus jusqu'à l'arrivée avec les kayak derrière moi de <laughs> ah, c'est excellent. Je rappelle quand même, 18 hein, ans, c'est ça la prouesse aussi. Hein oui, euh, donc, 18 ans, Ah bah voilà, il y a 10 jours à peine, euh, Max euh, fêtait son anniversaire, puis le père a dit, hé eh, grand, hey, eh, pendant les vacances, tu vas venir bosser avec moi, donc tu vas passer le permis. donc papa est content, et content j'imagine maintenant. Ah oui, oui, il est content. Ah, ah. Il, est, content parce que je commence à assurer la relève maintenant. <laughs> Pas mal. Bon, Max, et par la suite, une fois que tu auras tous ces permis, tu veux en passer d'autres Le bateau ah, le bateau, je l'ai déjà. Ah, le ah bateau, bah oui, tant qu'à faire, bah oui, évidemment, <laughs> C'est génial. Euh, tu nous disais tout à l'heure que euh, le moto, par contre, tu peux pas encore. Ah, je ne peux pas encore, il faut que j'attende mes 21 ans pour passer le moto. Ah oui, d'accord. Ah et c'est un objectif alors que de passer euh, tous les permis Oh bah, ce serait bien, oui, de passer tous les permis, tu toujours un atout dans la vie. Hein. Ah, <laughs> parfait, bah, t'as bien raison. Et puis, nous, on a un truck radio contact, un gros camion ah radio contact. Donc, si un jour tu veux le conduire, si tu veux qu'on fasse un petit truc, avec grand plaisir. Ah, d'ici une dizaine de jours, vraiment, je devrais avoir tous mes <laughs> permis et je prépare. Ah bah écoute, euh, on prend note et on aura peut-être l'occasion de te faire ça. Merci Max d'être passé à l'antenne. Ah, c'est génial. Ça va, merci beaucoup. On salue euh, tous les auditeurs de Stavlo et puis euh, bah, la cascade de Co apparemment avec les kayaks, on ira peut-être faire aussi un tour. Faut un permis pour le kayak ou pas <laughs> Non, pas besoin. Ah bah ça tombe bien. Allez, on salue papa alors. Salut Max, ciao. <laughs> Radio Contact. Summer Music. Radio Contact. Te la partie et eh, c'est comme ça. J'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends ça. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip J'espère que tu reviendras très vite Laisse un message après bip On se reverra pas de panique Plus le temps passe, plus pense à toi. Tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera. Ça viendra. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très Je t'emmènerai quelque part. Oh, oh. On effacera nos mémoires. On se croisera par hasard. Puis je t'emmènerai quelque part. Oh, on effacera nos mémoires après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message, après bip, on se reverra pas de panique. Oh, oh. Oh, oh. Radio Contact. My summertime station. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids. know which place I'm from. I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. When new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said. Eh, c'est un petit phénomène, hein, celui qu'on a eu euh, à l'antenne il y a quelques instants, Maxime euh, de, Stavlo, euh, qui lui Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Hein. David sur Radio <laughs> ok, non mais c'est vrai, hein, qui lui a décidé de passer tous les permis de conduire. Euh, alors <laughs> quand on, lui posait la question en antenne, il du style euh, pour le bateau, tu vas bientôt. Ah non, c'est bon, ah le bateau, j'ai déjà. Euh, je suis capitaine d'un navire. Ah ok, d'accord. <laughs> Le pire, c'est qu'il dit que tout à l'heure, il était passé son permis camion, mais normal. Enfin, il l'a réussi, mais ouais, c'est ça. Exact. Évident, Il c'est super chaud en plus le, permis ah camion. Moi, j'ai un de mes potes qui l'a passé, alors que ça n'a rien à voir avec son travail, mais parce qu'il a la, passion des camions. Et, euh, et tout, c'est ça Ouais, exactement. Et il m'a dit que c'était assez compliqué quand même, il stressait un peu avant. Thibaut va bientôt passer son permis vélo, hein, par contre. <laughs> Ah, euh, on suis franchement. ouais, bientôt on va lui retirer ses stabilisateurs là, et c'est bon. Et il partira tout seul. <laughs> Ah, euh, voilà. Thibaut, tu sais faire du vélo ou pas euh, oui, je sais faire du vélo. ouais, ouais. Bon, je sais pas, euh, euh un cycliste professionnel, David, mais. <laughs> Eh, et, pourtant pourtant, as le profil, hein. C'est vrai, hein, très mince, comme ça. Euh, voilà. Euh, bon, on va s'intéresser aux gagnants pour Ibiza dans quelques instants sur Radio Contact et puis vos messages aussi. Sans oublier, eh ben, la personne qui a gagné le superbe dauphin ah gonflable, dédicacé par toute la clique de DJ qui est passée par les studios. Bah voilà, euh, on va l'appeler dans quelques instants sur Radio Contact. Vous restez là, ce sera peut-être vous. Bonne chance. Cet été, avec les forfaits Vous Mobile, profitez d'un smartphone comme le Samsung Galaxy J5 pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro <laughs> C'est-à-dire l'équivalent de du petit parasol en papier dans votre morito ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à vous mobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible des 6 euros par mois. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc 3... Trois un problème Ouais, bah, euh, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement <laughs> encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. radio contact. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact It's my station. De, tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. ser station. Radio Contact. you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got soul. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. This is my Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender, and I won't retreat. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am, yes I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm the man. Radio Contact. My summertime station. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Vous écoutez Radio Contact, très très bonne soirée. Il est 19h. My score was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. for you. I never closed a door. Behind me, something will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. Jets au Ronquier Festival avec Radio Contact. So that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. fetch back the time they have stolen from us. Exactement. On partira à Ibiza, toute l'équipe, ce dimanche, euh, direction euh, Lille, que vous connaissez bien peut-être. Si c'est pas le cas, on vous offre la possibilité de venir avec nous. Et eh bien oui. Et là aujourd'hui, David, c'est l'avant dernier euh, dernière personne qui va se se qualifier, en tout cas pour faire partie des 10 personnes. Et puis parmi elles, deux partiront avec trois de leurs amis à Ibiza. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein, un séjour qui vaut plus ou moins 4000 euros. voilà, on appelle cette personne ça va peut-être sonner chez vous. Je peux te dire qu'on est du côté de Jean Blou. D'accord. Allô Oui. Bonsoir, c'est Radio Contact. Bonsoir Radio Contact. Salut, qui est à l'appareil Nicolas. Salut Nicolas, bienvenue. Eh, pas mal, hein Beau studio, qu'est-ce que t'en penses Je suppose que si vous m'appelez, c'est pour m'annoncer une excellente nouvelle. Bah ouais, tu fais partie des 10 présélectionnés, bravo, ah bravo, Super. Bon, comme tu l'as compris, euh, une bonne partie euh, du boulot est fait. Euh, tu vas maintenant, en fait, tu vas devoir maintenant passer à l'étape supérieure, Lucille. Eh bien oui, eh c'est simple. En fait, on te donne rendez-vous ce vendredi. Tu viendras tout le matin pour tester la nouvelle Seat ATK, une super voiture, le SUV le plus connecté du marché. Et alors, on va t'envoyer quelque part, faire une activité, et puis avec un peu de chance, tu feras partie des deux personnes qui emmèneront trois de leurs amis à Ibiza. T'es déjà allé à Ibiza, Nico ah, oui, à plusieurs reprises, ouais. Ah d'accord, donc tu connais ah, bien, Tu, seras un petit peu notre je guide. Connais, ouais, et j'aimerais bien pouvoir y retourner parce que ça fait euh, trois 3 ou 4 ans que j'y, plus, ai plus remis les pieds. Ah, parfait. ce serait l'occasion. Bon, ce sera ah, avec qui euh, Tu viendras avec qui ah, euh, gros dilemme. En fait, je me tête, Soit je viens avec toute une bande de potes et on fait la grosse fiesta pendant une semaine. Ou alors, euh, je permets à des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de partir en vacances cette, année de m'accompagner. Bon, Nico, bah, euh, euh, ça te laisse quelques, heures pour y réfléchir en tout cas. Ouais. Exactement, Ça marche On se voit vendredi. Ok, super, on fait comme ça. Salut Nicolas, on était du côté de Jean Blou. Seat, technologie Et les ni smartphone ni tablette de tervure et Renagette. Roulez non connecté.be, une action de l'IBSR et BES. E. où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Et là, font prendre racine. J'ai trompé la mort, la pente est facile. Serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimer sur les bords du lac cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et de me you, les Euh, on n'a pas le temps d'appeler la, gagnante pour euh, le dauphin, euh, Radio Contact dédicacé, mais je pense qu'on a son nom. Oui, on a son nom. Elle s'appelle Mathilde Piette. et donc, elle a gagné ce dauphin dédicacé pas par n'importe qui, dédicacé par tous les DJ de Tomorrowland. Ils sont tous passés dans le studio Radio Contact et ils ont signé ce dauphin gonflable, cette mascotte qui est la nôtre. Et eh bien, elle partira du côté de chez Mathilde. Ah ben parfait, bravo à elle, bravo à elle, <laughs> bravo. C'est un peu compliqué. Hein. Ah, la, mâchoire ah, commence à s'endormir, c'est bizarre. Bon allez, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, c'est ce qui arrive sur Radio Contact. Et puis euh, euh, derrière, on parlera d'une nourriture imprimée en 3D. Ah, c'est ce que va vous proposer un restaurant à Londres à tester. Formidable, formidable.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 take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's under the light.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 so just dance, dance, dance. Come All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving so keep dancing. can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop Nothing I can see but you when you dance. Radio Contact, ma radio Radio Contact. My Summer Station. Votre radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be. Vandenborg, la confiance. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. Le deuxième assaillant de l'attaque terroriste de la petite église de Saint-Étienne du Rouvray hier en Normandie était apparemment recherché depuis plusieurs jours. Il s'agirait d'un jeune homme de 19 ans dont la carte d'identité a été retrouvée au domicile du premier terroriste présumé qui a lui été formellement identifié. Le domicile de sa mère a été perquisitionné la nuit dernière. Sa mère qui ne veut pas croire en la culpabilité de son fils dont elle n'a plus de nouvelles depuis hier matin. Toute la classe politique française, François Hollande en tête, était réunie ce soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris pour rendre hommage au père Hamel, sauvagement assassiné hier. L'unité prime depuis ce nouvel attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Toutes les tendances politiques et tous les cultes étaient représentés. L'office s'est terminé il y a quelques minutes à peine. La sortie est en cours sous très haute sécurité. Par ailleurs, cette nouvelle conclusion concernant cette fois l'attentat du 14 juillet à Nice, le dispositif de sécurité n'était pas sous-dimensionné d'après une enquête de la police des polices. On sait que la droite et l'extrême droite française ont vivement critiqué le dispositif en vigueur le soir du drame sur la promenade des Anglais. Un camion de 9 tonnes conduit par un Tunisien radicalisé et lancé à pleine vitesse avait fait 84 morts en quelques dizaines de secondes. Une circulation exceptionnellement difficile annoncée pour le prochain week-end. Ce sera le traditionnel chassé-croisé entre les vacanciers du mois de juillet et ceux du mois d'août. Samedi classé noir dans le sens des départs. Les bouchons devraient se former dès 4 heures du matin et des bouchons sont aussi à prévoir dimanche. Des fils sans doute aussi vers la mer. Place justement à notre série de la semaine sur les sports nautiques à la côte belge. Corentin Simon nous présente ce soir le paddle. Vous êtes muni d'une rame, vous placez vos pieds sur une planche dans l'eau, vous vous mettez debout et vous pouvez partir en mer. Jean-Luc Dezé, instructeur à Knock. Tu restes tout le temps droit sur ta planche, tu dois pas ramer, c'est juste avec ta rame que tu vas pagayer tout le temps. C'est bien aussi pour ton corps, quoi. tu rames, tu fais des exercices. Victoria vient de l'essayer, elle n'est pas forcément impressionnée. C'est un peu moins fun. Mais on profite surtout du paddle lors d'une journée calme et ensoleillée. Ça fait toujours plaisir de passer autour du Brislam ou juste le fait d'être en mer avec une copine ou avec mon enfant ou la famille. C'est quelque chose à faire en famille ou en groupe. Ce qui plaît notamment à Sarah et Alicia. Juste qu'on est tous ensemble sur l'eau et euh, c'est quand même physique pour euh, ramer dans l'eau. Après, il faut avoir l'équilibre pour tenir sur la planche. Mais après, pour avancer, bah, avec la pagaie, c'est beaucoup plus facile. Et voici une idée pour vous amuser en famille. Vous vous mettez à 5, vous allez ensemble dans l'eau et le premier qui tombe, ouais, des choses comme ça. Ça peut toujours être drôle. Le paddle n'est pas dangereux, il permet simplement de profiter du calme de la mer. Gianni Mersman, détrôné in extremis de la première place du Tour de Wallonie, c'est Dries Devenens qui a décroché la victoire finale après avoir remporté la cinquième et dernière étape à ans. Il n'y a pas eu de fraude sur le Tour de France, aucun cas de fraude mécanique ou technologique. L'annonce est faite ce soir par l'Union cycliste internationale qui a procédé à près de 3800 tests au cours des trois semaines de la Grande Boucle afin de vérifier si aucun moteur n'avait été implanté sur un vélo. Et puis le match a enfin commencé entre David Goffin et l'Américain Sam Query au au deuxième tour du tournoi de Toronto, Goffin est mené trois jeux à deux dans la première manche. Alors, de la pluie demain. Oui, on ne va pas y échapper, même si les averses resteront très modérées et visiblement plutôt espacées. à 19 à 23 degrés pour les températures. Merci beaucoup, Valérie. Radio de plus. J'ai la peau craquelée, depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main bien avant la tristesse, tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier. Et mon coup, tu moi. Non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis. À jouer les fontaines, mais t'es pas là. Soyons la rue Très très bonne soirée. Hein. Merci d'être euh, très très nombreux derrière et nous écouter euh, tous les jours entre 16h et 20h. C'est le 16-20. Parlez-en autour de vous. Euh, ça nous fait extrêmement plaisir. Sérieusement. Bon, Thibault est toujours là Je suis là présent. Tu ne, réagis jamais, hein. même un petit peu. même pas merci aux auditeurs. Là. Lucie vient de ah, dire merci. Merci, merci. Vous êtes trop chou. <laughs> Il aurait mieux fait de s'abstenir. mais peut-être que Thibaut a mangé des pâtes à midi parce que je sais que David et moi on en a mangé et ah, on bah, est un peu depuis. des pâtes. On est un petit peu fatigué, c'est vrai. bon, euh, on va vous parler euh, d'une euh, révolution pour un restaurant, un restaurant qui se situe à Londres et qui propose à ses bah, clients, écoutez-moi bien, de la nourriture imprimée en 3D. Ouais, c'est ça. Que de la nourriture imprimée en 3D sera servie dans ce restaurant à Londres. Je suis sûr que c'est un truc qui te tente, toi. Ouais, j'aimerais bien, testé bien tester en tout cas pour voir simplement le goût et la texture. Ouais, et ben, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce resto éphémère euh, eh bien, servira évidemment euh, donc des plats imprimés en 3D, mais tout sera imprimé en 3D. C'est-à-dire que euh, ce sera également le cas du mobilier, de la décoration, des couverts. Ah, hein. c'est vraiment le concept. Ça s'appelle Food Inc., euh, donc encre de nourriture, en gros. et c'est le nom de ce resto qui fera d'ailleurs le tour du monde. Il va se déplacer dans chaque grande ville. Ah, il passera peut-être par Bruxelles. Donc, il passera peut-être par Bruxelles. Alors, Charleroi et Liège, je ne sais pas, mais à Bruxelles. il prend les capitales, capitales. Pour, pour qu'on parle encore plus d'eux. Euh, tiens, au niveau de la nourriture qui est imprimée, c'est quoi Il y a déjà un menu Il y a n'y a pas de menu, mais j'ai regardé une vidéo. C'est des trucs super élaborés. Alors, à mon avis, ça ne va pas être donné. Euh, c'est, euh, tu vois, genre des trucs vraiment très restaurant de luxe. Avec, par exemple, une petite tarte au citron, j'ai l'impression. Ah, j'adore la tarte Ah, ça a l'air bon. Hein. Et alors, au-dessus, il y a un dôme en meringue, mais en meringue imprimée en 3D. Donc, comme c'est imprimé en 3D, tu peux faire des formes vraiment surnaturelles. Mais c'est de la vraie meringue oui, alors je pense, en, fait, je pense qu'ils font des préparations qu'ensuite ils mettent dans la machine et ah qu'ils euh, le déposent dans l'assiette euh, comme, euh, comme si ah, c'était quelque chose fabriqué. 200 euros le menu, quoi. Ça pas être donné, ouais. Un truc de dingue. Bon, ok. Nash avec I Hate You, I Love You. Nora Simi, si Elliott avec All in My Grill, c'est sur Radio Contact. Très bonne soirée. Happy summer. Radio Contact. The Summer Station. Radio Contact. feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her, I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. From nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low you're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone, I watch you watch her Like she's the only girl you've ever seen You don't care, you never did You don't give a damn about me Yeah, all alone, I watch you watch her I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Radio Contact. My summertime station. explain. You never change. Same old thing, same old game. Say you want to be with me. Show me my ring, baby, let me think. I've been, in the cold, story untold. I'm about to unfold. How do you expect me to ever believe you won't be with me? you are in my brain. You are Yeah. Can you pay my bills? Can you pay my bills? Yeah. Uh-huh. Let me know is talk, talk is cheap. Tell it to her, don't say it to me. Cause I know I'm in control. See, tricks are for kids, and boo, I'm too old. Go ahead, with your game. Don't ever come back to me again. Where you go, remember me, I'm the best thing in history. Oui, j'ai zigzag et de comète en planète, ta salopette rosaguée. Shoot dans les canettes car y a plus de bisous, plus de baisers, plus de bis juste un bis bis de bijoux. Tu veux du cling, cling, clinquant, Louis ton pack sale, top du top, rien que ça, plus merco classa. Je braquerai les banques toutes, puis ferai banqueroute, boufferai des casse routes juste pour paver d'or ta route. Jouerai à cash, cash, pour trouver le cash, userai de la calage, de la chat, Vendrais même du hash. Solar, jet set, clean, honnête et net, s'offrira des tas de pleines de petites pépettes. J'aurai les poches vides, porterai le même jean. Lèverai mon verre à la tienne, tu diras chin chin, t'auras tout ce que sur terre le soleil fait briller. Jouera au Monopoly hein, avec des vrais billets. If you want me, where's my dough? Where's my dough? If you want me, buy me clothes. Buy me clothes. Don't even talking, have my dough. Where's my money? Where's my uh. clothes? Toutes les vacances, je feel good! Hello! It's summertime. I can see what you when you dance, dance, dance, feel the good. Everybody dance. Radio Contact. Radio Contact, c'est ma radio! Votre radio.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 quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. pour le 16-20. On se retrouve demain dès 16h évidemment avec euh, l'équipe au grand complet. Et puis je vous rappelle, on est à J-4 avant le départ à Ibiza. Donc si vous n'avez pas encore participé, vous avez euh, jusqu'à aujourd'hui minuit pour tenter votre chance sur radiocontact.be. On aura également des places pour le Roncar Festival, bah, toute cette semaine, elles sont à gagner euh, chez Radio Contact. Alors ça peut tomber chez nous demain, ou vendredi, ou les deux, je ne sais pas. Soyez bien à l'écoute au moment où l'alerte retentira. Exact. On vous embrasse. À demain. Bisous. Salut. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Je dis oui, je dis oui. Pourquoi, pourquoi 4 chèques parfums de 50 euros, 200 euros pour t'acheter du parfum, 200 euros pour te faire plaisir, Lydia. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est oh génial Ah bah je suis ravi pour toi. C'est qui la meilleure des radios Radio Contact You know Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Selena Gomez en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Ça, c'est Radio Contact. Feel good. maintenant la page Facebook de Radio Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les posts feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. by Mademoiselle Luna chaque vendredi et samedi, 20h minuit sur Radio Contact. Radio Contact chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Radio contact. Go, go, go. Sur Radio Contact. Yeah, yeah stranger's home. After six shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more kept moving that way. And we left the club and fell in love, and then I heard her say, Let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after after all, I can't recall, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a man dashing. Hello. she was done. She, laid her head on the sofa bed. And you know what happened then? We were on the floor and so much more kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, Let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't call, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dash. Hey i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 Nicky Jam sur Radio Contact, accompagné d'Enrique Iglesias. On remercie David et toute son équipe. Vous les retrouvez demain sur Radio Contact à partir de 16h. Votre soirée, elle se passe avec Radio Contact. Bienvenue tout le monde, il est 20h. On repart tout de suite en musique avec Emmanuel Moir. Et là, tout de suite, c'est Sia. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on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 baby, just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Radio Contact. que rien ne passe, même au bout d'un moment. Qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan. Que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent. Que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé, tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Bon malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. On peut dire trois fois hélas que personne ne l'entend, comme personne ne remplace qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé. plus rien caché Bien avant d'être apaisé, il m'a fallu la peur